الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فنشكر الله سبحانه وتعالى kumtakia رحمن na amani zimfikie mtume صلى الله عليه وسلم na kitabu chetu cha fiqhi. Leo inshallah tutazungumzia, jana tulizungumzia vyombo ambazo mtu anafaa kutumia na vile ambazo Muislamu hafai kuitumia. Leo Allah Subhanahu wa Ta'ala akituwezesha tuta tutagusia tutaongelea alistinja wa adabu qada haja Istinja na adhabu qadaul haja. Istinja ni mtu kuondoa athari baada ya kwenda haja ndogo ama haja kubwa e, kujisafisha. Hiyo ndio istinja e, wa adab qadaul haja, adab adabu za kufanya hiyo kitendo cha kwenda choo. Almuallif rahimahullah anasema waistahabu idha dakhala alkhala an yuqaddima rijlahu alyusra, inapendeza mtu akiingia chooni kutanguliza miguu ya kushoto wayakula bismillah na kusema bismillah hiyo ni sunna inapendeza ana bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith hiyo ndo dua ambayo anafaa kusema mtu akitaka kuingia chooni bismillah kwanza anatanguliza miguu ya kushoto na akiingia anasema bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ith, yani ewe Mwenyezi Mungu <clears throat> na kuomba unilinde na sheitani za kiume na za kike. Na hii hiyo ndio dua ambayo imethibiti kwa hadith. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Anas bin Malik hadith kama hii amepokea, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala alkhala'a قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث Mtume sallallahu alaihi wasallam Anas anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitaka akiingia yani idha dakhala yani fi'l madhi lakini inamaanisha idha arada yani akitaka kuingia chooni anasema dua kama hii Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'ith khubs ni shaitani za kiume khaba'ith ni shaitani za kike kwa hivyo hiyo ni sunna mtu akitakuingia kuingia anafaa kusema. Je, mtu akisahau atasema amesahau ashaingia kwenye choo. Je, atasema ama hasemi? Maulama na ujumhuru wengi wanasema mtu hata kama ameingia anasema, na imethibiti kwa Ibn Abbas sahaba Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu alikuwa akisema baada ya kuingia chooni, akisahau na akiingia chooni alikuwa anasema ndani ya choo wa idha kharaja minhu qaddama al-yumna, na pindi anapotoka kwa choo anatanguliza miguu ya kulia, anaingia na miguu ya kushoto na anatoka na miguu ya kulia. Waqala, na anasema ghufranaka allahumma eh, ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Pamoja na hii hadith alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, wanazoni wengi wanasema haikusihi lakini ghufranaka unaweza tosheka na hiyo peke yake pia miongoni maadab ya kuingia ama ya kufanya haja ni wayatamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra wakati anafanya haja yake anakaa kwa kwa mguu yake ya kushoto wayunsibu al na anasimamisha miguu ya kulia Sijui kama nimeeleweka hapo. Hmm. Hmm. Wakati mtu anafanya haja yake, almuallif anasema ana, wakati anakaa anategemea anaegemea miguu yake ya kushoto na anasimamisha miguu tuonyeshe ama hmm. <laughs> wa yunsibu yani yunsibu ni eh, eh nasimama hivi miguu ya kulia eh, sasa mm. Sawa, eh. nafikiri ni hivi, unasimamisha ya kulia na unakalia, unategemea ya kushoto wakati unafanya anakalia yani ana anajisupport na eh. miguu ya kushoto. Hizo ni sasa miongoni mwa adabu, wayastatiru bihaitin au ghairi, yani mtu anafaa ajieke pazia sahi. Kwa zama sahi tuko na choo, kitu ambayo inatustiri, lakini mtu kama pingine ako peke yake anajistiri na kitu chochote ambacho itamstiri, ama ataenda mbali na mahali kuna watu. Wayubidu idha kana fil qada, yani anakuwa mbali wakati anafanya ah, haja yake. Wala yahillu lahu an yaqdi hajatahu, na miongoni maadabu tena kuna mahali mwanadamu hafai kufanya haja yake. Miongoni mwa hizo mahali ya kwanza ni at-tariq, katika njia. Katika njia njia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kufanya haja yake katika njia ambayo watu wanatembea, kwa sababu watu wataudhika na kitu kama hiyo. Au mahali julusi nas, ama mahali ambayo watu wanakaa, haufai kufanya haja yako au tahta shajarati au tahta au tahta al-ashjari ama chini ya mti ambaye iko na matunda, haufai kufanya haja yako chini yake. Au fi mahallin yu'dhi bihi nas, ama mahali popote ambacho a, mtu akifanya haja yake sehemu kama hii ataudhi watu wala yastaqbilu alqiblata wala yastadbiruha hala qada'i alhaja, wala haelekei kibla kwa uso wake wakati anafanya haja yake wala kisogo yake ama aangalii kisongo kisogo yake pia isielekee kibla. Hiyo ni miongoni mwa sunna. Hii kuna ikhtilaf. Wanazoni wamehtalifiana mara tatu. Kuna wenye wanasema la yajuz, yani haifai mutlaqan, yani kwa hali yoyote wao ufai kuelekea kibla wakati unafanya haja yako. Na kuna wengine wanasema inafaa katika hala yoyote. Kuna kuna wenye wamesoma wamekuwa katikati wakasema inafaa wakati pindi mtu atakuwa mahali ambacho mahali ambayo ni kama choo hivi mtu anaweza fanya haja yake, lakini kama ako nje haifai kuelekea kibla kwa sababu kuna hadithi mbili imekuja. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari hadith kama hii anasema mtume sallallahu alaihi wasallam idha ataitumul ghaita fala tastaqbilu fala tastaqbilu alqiblata bighaitin wala bawlin wala tasdiruha walakin sharriqu aw gharribu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadith mkikuja kufanya haja yenu msielekee qibla kwa uso wenu wala kwa kwa kisogo chenu wala tastadbiruha walakin sharriqu au gharibu lakini elekeni upande wa mashariki ama upande wa mashariki ama magharibi. Hadithi hii inakataza na kuna hadithi nyingine ambaye anasema Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema raqitu yawman ala bayti Hafsa faraitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqdi hajatahu mustaqbil ash-sham mustadbir al-Ka'bah Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu anasema kuna siku alitaka kupanda kuingia katika ile nyumba ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam yani amepanda juu hivi ili aingie ndani akaona mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya haja yake akielekea Sham na kisogo chake imeelekea kibla. Kwa sababu hii tukiangalia sasa hadithi kama hizi mbili imegongana. Ndio maana maulama sasa wakafanya jamu wakasema wale ambao wamefanya jamu katika mahali ambayo kuna stara mahali kama choo unaweza fanya lakini kama uko nje haufai kuelekea kibla ukifanya kama haja yako. لقول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائض فلا تستقبلوا القبلة بغائض وأوظل ولا تسبدون ثم يسلم أي حديث فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنفي تنقي المحل ناكي ماليز حاجيك أنا تمية ما ويتاتو يكو سافيش أيو مهالي ثم استنجى بالماء يوني ميونغوني ما مذهب wanasema kwanza anatanguliza anafuta hiyo mahali hata kama ni, kama ni mawe hivi alafu baadaye ndo anatumia maji lakini moja inaweza tosheleza yani anasema yakfi al-iqtisaru ala ahadihima unaweza tosheka na moja mfano kama kuna maji unatumia maji na kama una maji unaweza tumia mawe peke yake wala yastajmiru na kuna vitu ambazo mtu hafai kuitumia wakati anafanya istinja wakati anajisafisha miongoni mwa hizo vitu arouth wal idham. ni chafu ama kinyezi ya wanyama, haufai kuitumia wakati unafanya umekosa maji, hufai kutumia kitu kama hiyo. Unatumia mawe ama kama uko na tishu yako, hiyo ni yasudu masada hiyo unaweza ingia mahali kama hii, inaweza isimamia mahali ya mawe na utumie tishu wala idham. Na kitu ambayo hufai kutumia ni mifupa, kama siku ile nafikiri alakh Ismail aliongelea kwa upana, ashatueleza kwa sababu gani afai mtu kutumia kutumia <clears throat> mifupa kwa sababu ni chakula cha vyombo vingine kama anaha nabii sallallahu alaihi wasallam kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokataza wakadhalika kullu ma lahu hurmatu kila ambacho iko na huruma iko na heshima haufai kutumia katika kufutia chafu yako hata mfano chakula, matunda, vitu kama hizo ambayo iko na heshima haufai kutumia katika haja yako. Kwa hivyo hizo ndo, hizo ndo baadhi za adabu ambazo mtu anafaa kuifanyia kazi na kujipamba nayo wakati anafanya haja yake. Tutasimamia hapa inshallah leo. Kesho tutaingia mlango inayofata إزالة النجاسة والأشياء النجسة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك